الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا Sadarane maos tafsir perlu nerangake lampiran saking pengurus pengajian ingkang dipun babekake dhateng para ingkang nampi lampiran kalau nerangake du'a akhir tahun dan doa awal tahun. Setahun niku kali welas keterangan sangking Al-Quran. Inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syahram fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ab minha arba'atun hurum. Surat Baro'ah Juz 10. hitungan bulan setahun iku ana rolas wulan setahun iku ana rolas wulan hitungan iku melampas sejak Allah nyiptakake langit lan bumi ngantos tak rolas sulan, sing termasuk wulan mulya arga atun hurum niku sekawan sekawan wulan mulya siji zil qodah apet nomor kali zil hijjah besar. Nomor tiga, Muharram, Syura. Nomor sekawan, Recep. Hmm. Uh, eh, niki dina Jumaah. Pas tanggal besar terakhir. jeng-jeng pun awal surah dan ini akhir tahun niku para ulama nulis dunga-dunga sing perlu diwaca oleh akhir tahun dan awal tahun carane pelaksanaan donga akhir tahun donga dipun waos asar, asr qoblal maghrib Dados le maca ba'da sholat asyar pokoknya durung maghrib diawali istighfar Nek maos istighfar diniati tobat. Istighfar ping 11, maca selawat ping ayat kursi ping 7, lajeng akhir tahun diwaca kaping 3. Isine donga nyatakake tobat. Ya senenge nganggo bahasa Arab. Jadi lampiran tulisan amal akhir tahun sambang dicatat saya ya akhir tahun ke iktikaf masjid ya dan ini di nikahnya niat iktikaf nazar dan ganjarannya tebel pitung puluh nah nah jadi dengar lampiran duku buku niku ana sing catetan tiap tahun, ana sak umur, ana sing harian, ana sing catetane niku. Jadi akhir tahun sampai dinyatakake sebagai muslim sing bener-bener nyatakake tobat dhateng Allah. Nah. Jadi buku mangke ngamal-ngamal sing setahun sampai lebur ganti ke ngalahke istighfar. Tobat iku njaluk ngapura niku lho ya. Ya. Selapale macam-macam ada astaghfirullahalazim, ana sing la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Ya. <coughs> Mangke dalu malam satu niku tanggal siji syuro awal tahun baca sholat maghrib melaksanaan jumo awal tahun jumo dipun waos baca maghrib malam setunggal muharram Koplat doa sujud syukur sujud syukur niku bungai nabi nikmat enggak akan Langkong-langkong kangge Indonesia wontenipun pilihan presiden aman boten wonten gangguan apa-apa disyukuri. Nalika sujud syukur carane Bakda sholat marib rampung Lenggai kaya takhiyat awal Lenggai kaya takhiyat awal Terus Allahu Akbar. Atine ngrentek niat salat sujud syukur. Niat niku cara Jawa kenging Ba'da takbir ora usah maca Fatihah. Iki sujud syukur carane. Ba'da takbir atau ihram langsung sujud sing diwaca sami kalayan sampai menuju Jumat pasar tengriki sajadawat iya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syafa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa kuwatihi wa tabarakallahu asanul khaliqin terus lingga terus salam nah, nah. Senora apal, dingeti kengeng, tapi sujud dingeti anel. sujud dingeti tulisan ku anel lah, tak tahu merawa sakit. Sak curung itu, oh, mas. Jadi tambahan ijazah sangking kiai arwane. Saat durungnya dungu maca Alhamdulillah Rabbil Alamin Yang sebelas Al-Baqiyatul Salihat Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa Allah Akbar La hawla wa la quwata illa bila azim peng sebelas. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, peng sebelas. Iya kan Abu Dua, iya kan Asta'in, peng sebelas. Ya Allah, Jalali wal Ikram, peng satu sekangsa. Terus dungo awal tahun. Penonton tulisannya, harokate cepto, keti gedi diwas pengtiga lemas bakda maghrib bakda sujud syukur lan lialiane niki wau ya ya niki jarang telat kinten niki akhir dina akhir tahun lima jabat salat asar pokoknya saat terengi maghrib maka saat maghrib cuma awal tahun maka dan keterangan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Zarni wa man patu wahida. <clears throat> Niki nerangake tingkae wong kafir Mekah sing termasuk kebangetan. Namine Walid bin muhirah. Walid ben mughira tiyang kafir sing diparingi nikmat dening Allah sugih-sugih ra lumrah anake akeh lanang-lanang diterangake ana'e lanang-lanang sepuluh hiji sugeh sugeh tenan bangsa mas-masan selokong peternakan wedhus sapi unta tanah-tanah sawah sembarang duwe iki ceritane Jadi ayat panjang iki nalangake wong siji. Sing namine Walid bin Mughirah. Subeh banget. Siji wektu. Mirengake Kanjeng Nabi maos Quran. Setunggal wadah mirengake Kanjeng Nabi maos Quran. Atine gembrigah tertarik ke karo Quran. nganti ngalem-ngalem kanjeng Nabi lan ngalem-ngalem Quran. Le ngalem Quran ki bener-bener dawuh suci. Ora omongane wong. api banget. Hmm. Kesetrum. lengalan kanjeng Nabi luar biasa. Lawang kafir-kafir kancane kaget lho. Walet kok malah berubah iki piye? Ya. Akhirnya, kerungu Abu Jahal. Abu Jahal, Lajeng tengene tengah-tengahane wong kabeh wis padha ngomong, ora usah ngomong kabeh. Wale tak ajebane wae. Kabeh aja ngomong. Hmm. Terus Abu Jahal marani Walid bin Mughirah. Gayane kaya wong susah sarang menyecak linggah jejer, walet ngomong Pak Abu Jahal saja ini sampai kok kaya wong susah kaya wong prihatin ora apa Lah piye kok susah iki dina kanca-kancamu tangga-tanggamu do ngumpulke duit pirang-pirang kanggo apa mergo nyawang kuwe wis tuwa saake Sajane kowe kok meja-meja Muhammad kok ya kepengin jaluk-jaluk tangan karo Muhammad. Sake Nah, ati kiri kanca-kanca dan mengumpulake duit, arep di weno sampeyan, dan orang ngemis-ngemis, dan orang jaluk-jaluk, ngisi-ngisi hmm. Siapa aku semeni? Angger wang ngomong ngono Hmm. Terus walet nanggapi ama ah, aku rak bakal ngamet Muhammad. Quran iku dawa sing palsu. Ngelmu sisir wong. Barang ngunan-ngunani kanjeng Nabi kaya ngono, ngunan-ngunani Quran kaya ngono, terus kualat. Nah, jadi nak ngunani Quran, dalil ku walat ku ono ya jadi jumat pacar sak kandane iki termasuk dalil ku hmm. ya mergo nenyek Quran nenyek kanjeng Nabi langsung jika ada kanan itu kualat piye kualat suge walet Iku larut empat. Kewan mati bedina sepuluh, sepuluh mati terus. Anak eh sepuluh iji mati kabeh. Nah, mati siji, mati siji, mati siji, suki. Radin tak kusis kere tongkang. Hmm, Jadi saat turunnya ayat tak wajah, iki dalil kuwalate walid penuhirah ngenyak Quran ngenyak kanjeng Nabi asale suge kaya ngono larut jadi kere tungteng ya ya ya tak cara jadi namanya Quran dalil kuwalat ana-ana hmm. mana as bin wa'el Kanjeng Nabi niku diceritakake putra-putrane alit-alit lanang-lanang niku kapundhut Syekh Gayi Syekh bocah-bocah. Eh, mulane putrane jeng Nabi niku sing lanang mati cilik kabeh. Nek sing wedok dia sampe dewasa. Jadi kanjeng Nabi mboten kagungan putra dewasa. Nah, lha niku digasak karo wong kafir sing jenane Asbin Wa'il. Lenggasa Muhammad Abtar, Muhammad Abtar, Muhammad anggar mati ketoceh mati, anggar anak mati ketoceh mati neng. Nah, itu Abtar. abtar iku prudel ora danak ya lakek muni ngono nang no, arepe nabi jibril medun nyampe ake ayat inna a'tayna kal kawthab fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar inna shani'aka tak bener wong sing keceng kare seliramu muhammad wal abtar yaitu wong sing rak dana hmm, Muhammad Abtar, Muhammad Abtar. Kena kata, asal buatan dana. Eh, nanti tuwi rajana iki namene kuwalat jadi jalur kuwalat ku nak Quran ono ndak ana semeja ono durung tahu krungu ya dadi ana iki sing penting Jumat pacar ngerteni jalur kuwalat nak Quran ono ya surat al-abtar Terus ayat menika. Rasane Kanjeng Nabi susah era megakak. Wong dikeroyok wong kafir kaya ngono akeh. Sing endah. Kanjeng Nabi mboten bales niki lho. Niki arang-arang Nabi-nabi ora kuat. Liyane kanjeng Nabi ora kuat, mesti bales. Ya. Nabi mana ana sing kerase ora mekakat kaya Nabi Nuh. Ya, malah berdoa. Wa qala nuhur rabbi la tazarni alal ardi winal kafirina dayyara. Ya Allah Gusti, sampan ampun ngengeh-ngengeh ake ana wong kafir urip nek dhuwur bumi setunggal satunggal ampun karepmu tumpes mawon sedaya kabeh sebab nek sampan tinggal lagi setunggal mangke ra urung anak-anak mutu-mutu buyut medal maring Nabi no kerasi rak megakas. saestu wong kafir sak donya dileb banjir bandang sak donya atusan ewon wong kafir dileb banjir bandang sak donya dingengena ming petang puluh juju misal hmm, Nabi Nuh kerasa rak metakat sak donya entah karek petang puluh judu, sing lanang petang puluh, sing bedak petang puluh. Sandonya niku. Sampan hmm, bayangke sandonya karek wolung puluh. Nganti garwane Nabi Nuh katet mati. Ya. Anaknya Nabi Nuh katet. Kan, ah, hmm. Ini namanya penuh pesan. Jadi ini penuh pesan, orang pandang dulu, anggar kafir, tumpes. Ini namanya penuh pesan. Lah kanjeng Nabi, diunan-unan walet, terus dipoyoi wong kafir sama Mekah. Kanjeng Nabi boten bales. Padahal kanjeng Nabi pemanen bales, gadah dungo cesplem. Tapi kajian Nabi dungane dieman-eman. Liku li yang da'watan mustajab. Wa qad da'a biya fid dunya. Wa inni khabba'tu da'wati bi syafa'ati li ummati yaumal qiyamah. Wa yana'ilatan insya'allah man la yushriku billahi syai'ah. yang sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Sabun Nabi diparingi dungo cespleng dening Allah. Aneh, kabeh Nabi dungo cespleng dinggo nak dunyok. Nabi Nuh ngumpes kaume, Nabi Musa ngumpes ke koron, Nabi Isa ngumpes lampatan ke langit, Nabi Soleh ngumpes watu metu ontane kuape, Nabi dungu aja sebelenge, tinggu nak dunia kabeh. Engsun kanjeng Nabi dunga jasbleng kanggo nyafaati umat besok dina kiamat. Hmm. Ini bertahan kan Nabi. Mulanya besok jinten kiamat. Nalika ribu de manusia nonggone ladang masyarakat. kabeh do njaluk syafaat Nabi Adam. Nabi Adam jawab nafsi nafsi. Aku ora wani nyafaati awakku dhewe durung karuan selamat. Nabi no diparani ya ngono nafsi nafsi aku dhewe durung karuan selamat. Soale mau durung ngoces mlenge wis jane. Nanti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Zakabe, Jalabe, nafsi, nafsi. Saran dimuki ngajengin yang Nabi, umati, umati, analah, ya umatku. Aku sing diparingi syafaat. Hmm. Terus kanjeng Nabi, nyafaati wong sak lajang maksar. Hmm. Gantanya kanji Nabi nyapa nyabahati, terus Nabi-Nabi ganti bodoh nyabahati umatnya. Naliko diolong-olong karo walet bin mu'ira, kanji Nabi mboten dungo, mboten beriman. Zarni ninggalo sira Muhammad ing ingsun waman lan wong kholat tukang nyicahake ingsun ing wong mau akhijah kale ijen maksud dimaksud Walid bin Mughira asale anake lanang lanang gagah gagah mati kabeh sawae entek kekayaane ajur kabeh hmm. Ya. Ya. Eh, syarna Muhammad. Tak ada banyak dewi. Wajah itu lan jajah ake insan lahu marang iku wong. Malan mamdu jaeng bodoh kang jembar. Bodoh sebarang duwe. Taneman, berternakan, jagangan duwe kabeh. wabani nalan piro-piro anak lanang suhu dan sing bisa nekseni keadaan nekseni peringatan-peringatan wa mahatu lan jembarake ingsun mau marang kowe tambi jan kelawan jembar tenan dak ana jaman iku wong sugih kaya walid Sumayat ma'u mongko nuli ngarep-ngarep si walet an azida ingin to nambahi sun. Wis tak wae semono akeh iki eh, ngarep-ngarep jaluk tambahi. Tapi bakjane miso-misai jeneng api. Bakjane ngaran-ngarani Quran dianggap sihir. Biye kala wis selawat. Ora bakal aku nambahi. walat ludes sebab napa innahu satamna iku wong kana ana sapa wong li ayatina marang ayat-ayat ingsun yaiku Quran aneja anas banget hmm. ngati ngarani sihir hmm. Sa'ur hiquhu bakal maksa-maksa insan ing iku wong sa'udan ing kepayahan. Saya tambah umur, saya lemes awake kepayah. Sebab apa? Innahu satemne ku wong faktara mikir-mikir sapa Lucu Lucune niku mikir-mikir Quran iki enak eta. Arani apa ya? Hmm. apa tak arane ngelmu dukun apa tak arane sihir apa tak arane sihir apa enak wong ngarani kalau ada mikir-mikir jadi ketara ini ngawur innahu fakara wakot jara lan ngirang-ngirang lagi mikir-mikir suwe derah mekak. Iki prakarya namane Quran. Faku tilak mongko dilak nati sebaiku wong. Dilak nati awa esoyok gering wotak watuk. Ya. Waku tilak mongko tilak nati sapa iku wong. Kae sakot daro kale kaya apa ngira ngira kaya piye. Nek iki bakale dadi wong piye. Suma putih lah mongko nuli dibadani sapa iku wong kae sakot daro kale kaya apa ngira ngira. Dadi ling neksir neksir. cuma nazara mau kembali nyawang nyawang ini bayang no Quran ku kalami barat kalami barat niku disesuaikan karo sing nampa sing nampa Quran ku manusia manusia niku nek nuju susah niku mikar mikir jetang jetang ngetang ngeti ora lurus sing diingeti apa iku dipragakno anak ngene Quran nyawang-nyawang ngetangeti sing ana padha karo pamane sedulur petani pertaniane api banget Suci-suci cina kecoba musim kekeringan tanah air alam malah tikus sing akeh ngene ku bolang kerik malang kerik nek ngon sawah ngetang ngetino mikare mikene tikus kok akeh semene iki mau teko ndi iki yo iki iki dipacak tapi engko nek wis diparingi kesaenan Ujane pantes terus salahe metune temenanan ngoten iku terus walang kerek walang kerek kaya bunga era makahat ya mono ya Allah tapi disyukuri carane nyukuri di zakati sebagian disedekahkan dengan fakir miskin hmm. lah niki walet iki mikir mikir bangsa kesusahan nyawang-nyawang summa abasa mongkone merengat merengut jadi merengat merengut sapa walid wa basara lan jengkerut jengkerut jengkerut itu cara Jawa merengut bertotot ana bahasa Jawa niki summa basara bertotot mengkerut hmm. ya merengut bercotot. Bacaan itu summa abdana mengkonuli mundur sangka keimanan. Wis ora iman, padahal asale mau wis iman, wis sapi. Was takbara lan engkek sapa wong. Ngengkei ngene kanjeng Nabi. Pakola maka ngucap sakai wong. In haza ora ana sapa ora ana apa Quran illa sihrun kajaba sihir yuk saru kang dikulak kang dikulak dadi iku sihir kulaan Muhammad kulaan karo wong pasar lengenye banget nyen Quran dianggap ilmu sihir Quran. Hmm. Illa sihirun yuksar. In hadha orana Quran iki illa qawlul basar. Kejaba ucapane manusia gawe nale Muhammad dhewe kolaan kawasar. Muhammad nurane gene ring pasar iku kulaan. Kulaan warta. Lek menyek ngene ngono ku di muka umum ngunani-ngunani ngono ku di muka umum sahabat iya mangkel ini tapi apa balas ora karen kanya api ora marang ake hmm. terus akhirnya walet bin orang walat teko sidik teko sidik anak mati. barang-barangnya ambruk kabeh hmm. sausri hisakor bakal lebu ake ingsun engku kuwang tak lebu ake sakoro ing neraka sakor saya dimaksud jahannam tak lebu ke neraka pasti pasti wa ma adraka tawi apa suwi-wici adraka iku meruhake pemak ing sira Muhammad Maa sabar. Maa iku apa sabar? Sing diarani sabar ku apa? Sabar iku neraka. Sing ora iso ngengeh-ngengehake kulit. Angger awak dilebokke terus langsung gongsong ajur. Ajur. engko nek wis ajur diurepake maneh diwehi daging kulit maneh ajur maneh ngono kok terusan pirang tahun ora ana bare hmm, diwalet ben mugira besok ngene iku la tu beki wala kazar ora ngengeh ngengeh apa sakor Engkulit, kulit lan daging wala tajar lan ora ninggalake apa sator ing kulit lan daging lawahatun nyelamat ngapang lil basari maring kulit hmm. Iki. tapi enjai neraka itu ngobong karo wong sing ana dusane. Hmm. wong sing ora ana dosane ora bakal kobong pancen neraka kanggo ngobong dosa hmm. mulane nek maknane dina kiamatku dina sing nyusahno ampun mandek ngoten niku kleru dina sing nyusahno kanggo wong kafir Iku hmm, dina kiamat. Dina kiamat yaiku dungo dina sing gunake kanggo wong Islam. Kanggo wong Islam dunga, mergo pancen sing dinten-teni niku. Jadi kita nyelengi ngamal soleh, niku ngarep-ngarep ganjaran besok no akhirat. Jadi kanggone wong Islam dina kiamat iku donga sing bungahake kanggo wong Islam, nyusahake kanggo wong kafir. Mulane alal kafirina wairu yasin. Kanggone wong kafir ora enteng, abot. Kanggone wong Islam enteng lan bungahake. is ada asar alaiha iku nanggone neraka is ada asar utawi songolas malaikat neraka iku dijogo malaikat pirang-pirang kepala kepalane malaikat sing dijogo jogo nok neraka iku diterangake malaikat sing dadi kepalane ana songgolas nalika ayat iki medun niku abu jahal ramene ra nekakan abu jahal nanggapi ayat malaikat besok sing jaga kepalane ana songgolas abu jahal terus ngomong-ngomong wong kokar teras ditekakno kabeh Iki ana berita kaum Muhammad sing jaga neraka kepalanya ana songo laki piye carane besok malaikat songo laki dikerayak wong pira ayo upamane malaikat siji dikerayak wong 10 wani ora gitu wong kon ngacung ya ini ke wong gendeng-gendeng ya. Rumah sana malaikat itu kayak menusa ngono lho. Wong gendeng-gendeng. geger-geger ngono itu. Ramene piye pamane wong siji, malaikat siji dikerayak 10 piye kan. Dirundeng. Wong ditulis iku. Terus ana wong kafir sing rosane ra mekakat. Jenengane Abul Asyad Al-Qaudah. Abul Asyad bin Qaudah Al-Jamhi. Wong kuwi dhuwur. Eh, Abu Jahal, orang usah ribut. Bira mau kepala Neman. Semarat. Kekuatan kuki lawan pitulas. Saya ini sing liane aku meroyok wong loro wangi merah. Hmm, kekuatan kuki itu ngadepi malaikat sama pitulas. Ngone gua kurang ajar ya. Ya kayaknya kita misa sing terganjaran. wong kurang ajare rak megakan wong siji nglawan malaikat pitulas namine Abdul Asyad Abu Jahal juga era ngaji wis sing ngono gampang sing liyane kok ngroyak loro ae ngono iki ngerti bangsane Abu Jahal iki ngadepi malaikat ketemu dicekal kunjung ya dibuai nang sampean ngerti malaikat ku rasane ra kakak malaikat karo bumi ku gede malaikat kok ana wong lawan malaikat pitulas ngono lah wes sakniki napa rahasiane Mbak Wadai Quran kok diterang nobonge jumlahi sing jaga neraka bakale kepalane ana songolas sebab temurune wahyu nalika jaman nabi Musa namane kitab Taurat niku keterangane ya songolas hmm. jadi supaya Yahudi Yahudi Nasrani ngerti nek Quran iku bener cocok karo kitab-kitab kuno cuma songkan dakiye iblis jadi pecah belah wong kristen itu dipecah belah ana kristen sing arane Gusti Allah Siti Maryam Nabi Isa telu telu ning atunggal Dia Kristen ana sing arane Nabi Isa anake Gusti Allah ana sing arane Nabi Isa karo Gusti Allah, Gusti Allah ku nyawane Isa ragane dipecah-pecah. Jadi kresene ya dipecah-pecah. Lah sing kresen ora ana sing lengke. Nah, nek dilengke karo wong Islam ora ana, nek kok kan wis ana. Waqalatil Yahudu Uzairun ibn Allah. Waqalatil Nasarul Masih ibn Allah. Wong Yahudi ngarani Nabi Uzair anak Gusti Allah. Wong Kristen ngarani Nabi Isa anak Gusti Allah. Zalika qauluhum bi Laiku la iku cocote Yahudi karo Nasrani. Bahar wani ku wong alus pondokane Solo Jogja iku nek manani kayat niki Cotote wong Yahudi cotote wong Kristen ana nek sing ngarani la ketika para lagi naqulu innallaha salisu salasa Gusti Allah ku telu-telune atunggal ana nas laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam gusti allah ya isa isa gusti allah isa ragane allah nyawane ngene kan dikarang-karang dhewe Nah, niku pula jenengan ben diterangake kanjen Nabi liwat jawa Quran. Mulane niki benjing wong Islam kabeh mlakakna. buktekno ngerti ya, ya. sing rame iku besok nek neraka lawange dibuka lebar suwarga lawange dibuka lebar-lebar inceng-incengan iki besok diwehi kesempatan sak durunge swarga ditutup neraka durung ditutup diweke kesempatan injeng-injengan maka sampan mesti kepengen sing aku jahal ku sing disi mesti kepengen reti gue dikandak nol dikandak nol aku jahal aku lahat hmm. maka nak wajah puas kabeh terus pati dirubah ke wedus pati dirubahake wedhus disembelih karo malaikat dadi bakjare iku wis ora ana wong mati Mati dibelih terus lawang ditutup dadi wong suwarga ora susah mergo ora ana sing nyusahake wis ditutup ora katok karo wong kafir-kafir sing wong nok neraka ora ana sing bungah mergo ana sing bungahake tutup kabeh terus malaikat ngendika ayo jannah ya ahlal jannah khuluj ya ahli nar khuluj eh ahli swarga kowe bakal langgeng nak swarga selawase ahli neraka kowe bakal nak neraka selawase wis ora ana pindah-pindah ngalam terakhir gene iki muga-muga kita majelis salim. Jumat pacar satu warga wonten dalam dados calon-calon swarga sedaya amin Allahumma amin wa ma ja'alna ashabal nari lan orang ndadekake ingsun ing para penjaga neraka ila malaikatan kejaba malaikat sing jaga neraka ku malaikat ora manusa dadi wonge rasa-rasa ora kaya anggapane wong kafir sikraya wong sepuluh orang wa ma ja'alna iddatahum dan orang dadake ingsun eng bilangane ahli neraka illa fitnatan kejaba dadi fitnah fitnah lil ladzina kafaru kanggo wong kabeh kang padha kafir hmm. sing kaya ngono iku ana maksud apa kok lan ditulis 19 liat saikina supaya do yakin liat saikina supaya do yakin aladzina eh, bawang akan utuhkan kebaringan sebuah aladzina alkitab yang kita wong-wong sing do nombok kitab Taurat kaya wong Yahudi ben ngerti kebenarannya kanji Nabi sebagai nombok namanya Quran sing jaga neraka ana songgalas kok padha sing namanya kitab Taurat digagone hmm. wong Yahudi waya jalan dalam tambah tambah semua lazina amanu wong akeh kang padha iman tambah imanan apane imane mergo cocok Zaman sahabat sing do Yahudi do ngomong-ngomong gak ada wong Islam. Hmm. Ojo ojo. <clears throat> Wala yaqbalan ora do mamang alladzina utul kitab sapa wong kang padha keparingan sapa alladzina kitab. Yaiku Yahudi Nasrani. Ora mamang maneh. wal mukminuna lan para wong mukmin mukmin yo yakin ora mamang sing wong kafir kafir lan munafik sing geger mulane diterangake teng riki waliyaqul ladzina fi qulubihim marad lan bedo ngomong sapa wong kang ana atine iku wong ana penyakite wal kafiru naya wong kafir kafir jo Mekah jo ngomong ini maza arojallahu bihaja matala maza ing apa arojallahu nyertaake Allah biasa kelawan iki wilangan songolas masalah kaget perumpamaan kanggo apa kok lara diterangno dijawab dening Allah kalalika kaya mangkono wong-wong sing do engkar yudillahu nasarake sapa Allah man endong yasa kang ngersakake sapa Allah wayahti lan paring pitutur sapa Allah man ing wong yasa kang ngersakake sapa Allah Jadi ku sing wong sasar dan mesti sang ketara sasar sing nampa pitutuh jelas nampa pitutuh wa ma ya'lamu lan orang ngerti junu darabi ka ing tentarane pangeran illa huwa kecoba panjenengane Allah orang ngerti sing ngerti tentarane Gusti Allah malaikate kono pira ora ana sing ngerti kecoba Gusti Allah piambak summa qala وَمَا ma إِلَّا illa dzikra بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله Lord.